Hvor meget kan de opfatte? Hvor meget kan de forstå? Naturen taler ud i dyre Torsdag til søndag kl. 16 på Viasat Nature. Snutar utan fördomar. All the evidence points to her. It's him. Snutar som studerar mänskligt beteende. En annorlunda sorts snut. You've loosened your tie, you got a drink on your desk, you got three phone lines blinking. Are you under a lot of stress? Sorry, I can't help you. You already have. lagens namn, brottslig synvinkel. Onsdag och lördag 21.00 på Viasat Crime. A legelvetemültebb bűnözők, köztük a madárember Robert Stroud, Elvin Karpis és Al Capone lakóhelye. A legszökés biztosabb 90 ezer négyzetméteres terület Amerikában. Alcatraz. You were under a gun 24 hours a day. 13 hivatalos szökési kísérlet az ott élők elmondásai alapján. Alcatraz. A szikla legyőzése. Vasárnap 21 órakor a Viaszat Explorer-en. Az ókori történelemben hatalommániás uralkodók és félrevezetett alatvalók. Egnoton és Nofertete Egyiptom isteni királyai teljes behódolást követeltek, mint az istenség leszármazottai. A római birodalomban Vespasianus császár története, aki egy adószedő fiaként született. His father's family was a peasant és akinek a római birodalom felvirágzása köszönhető. Ókori történelem minden csütörtökön 21 órakor a Viaszat Historin.